Europako hauteskundeak gaurko gainagusian. Bistan dena, emaitza oroko giri, behako bat emaren eh, diotegu, Frano Nazionalaren eh, garaipenarekin eh, Frantziako boska ere mu gehienetan, Iparro Eskalegian atik UMP dela aintzinean ikusiko dugu, eta behartuko ditugu ere ego Euskalegiko emaitzak, horiek hartuko dute bistan dena lehentasuna, boska horiek gure berri sailortan, gaia jorratzen hasi baino lehen, lehenik behako labur bat, aruari zurekin amarien ez. Aru hitza ono goizuntan, euritsua haintze bat aratsalde juntan ateri eh, gauuntako temperatura gorenak hamabost gradu ingurukoak izanen dira gaukoana. Bardatik eta goizuntan oraino komunikabide gehienetan entzuten diren izak lurikara tsunamia atzo frantzian gertatu dena ipatzeko Front Nazionala eskuin mutura aizen hausitu dela Europako hauteskundeetan Usaiako partiduak gibel eta urrun utziz bere esturioko emaitzarik apalena egindu adibidez partido sozialistak abstanzionia edo boskatzia euneko berroita amazazpi edo ez boskatzia euneko berroita amazazpi publikoa izan da, ainiz da, baina marka gorena eta sondatzaile edo ikerle batzuek gehiago izan entzela uste zuten. Frantses Tadoko emaitza orokorrak beraz, gandugu Front hain hainzin, eguneko ogoita lau kakotx behatziekin, eldu baita ogoita lau, ogoita bost, alki ukanen ditula Bruxelan, UNP bigerrean eguneko ogoi kakotx zorzirekin ogoi bat alki, alderdi sozialistak eguneko amairu kakotx behatzi amairu alki, UDI modemek amar egindu du gehienik sozialki ditu, ekologista berdek euneko behatzi egin dute gehienik seialki, e, eta fronde sek euneko seikako txlau gehienik bost alki ukanen dituzte, azkenik dubula republikek euneko irukakos behatzi egin du. boska ere moetarik seietan nagusitzen da eskuin mutura eta nausitzen esten bietan, mendebala edo parisek aldian, bigarren da alere emaitza horien ondorioak frantses parlamentu edo lege biltzara desegin dezan eta boska moldian proporzionala sar dezan galdatzen dio uh, fronazionalak Nationalak François Hollande presidentari, unek krisi bilkura bat kudeatuko du egun eta aldaketen mentura ere uenperen baitan alderdiko tenor batzuek Jean-François Kope oraiko presidentaren eta bere inguruko hauzi doziren gain emaiten baitute eien atzok atzoko galtzea, gure eh, boskare muan erran dugu, egumen balean, Front Nazionala irabazle, Louis Aliok euneko goita lau, Michel Aliomarrik euneko emezorzika Alderde alderdi sozialistak amazazpika kotxubatetan, Jose Bove eta Berde ekologistek euneko amekak akotxo bat egin dute, beraz gure boska ere muana, irualki Bruxelan jonazionalaren zat, bina UMP eta sozialisten zat, bana UDI modem eta ekologisten zat. Eta Frantzia mailan ez bezala, Iper Euskal Herrian, UMP alderdia atera da garaile, Europa rauteskundeetan, bigeren indarrak aldatzen dira provintziaka, jonazionala lapurdin, modem basen afarroan, eta alderdi sozialista siberuan intzarri Левита – UNPLena eta Front Nazionala bigarren, irugarren sozialistak eta laugarren modem lapurdin. Basen afarroan ere UNPLena, bainan zentristak bigarren, Front Nazional irugarren eta berdeak laugarren. Eta UNP nagusi ere siberuan, sozialistak bigarren, modem irugarren eta berdeak laugarren. UNP atera da beraz, Ipar Euskal Herrian garaile eta bigarren indarrak aldatzen dira provintziaka. Herri batzua ipatzeko, Baiona eta Angelun UNP lehen eta sozialistak bigarren, biarritze donibane loitzune edo kanbon lehen eta Front Nacional bigarren, endaian sozialistak lehen eta Front Nacional bigarren, azparne edo donibane garazin UNPLena eta EAJ bigarren, donapaleun lehena eta zentristak bigarren, arrosan EAJ lehen eta Front Nacional bigarren, baigorri edo eletan berdeak lehen eta UNP bigarren, maulen sozialistak lehen eta Front de Gauche bigarren, eta atarratzen sozialistak lehen eta zentristak bigarren. Iparraldean Michel magi ateratzen da beraz garaile Europar hauteskunde hauetan, Front Nazionala bigarren indarra lapurdin, zentristak basena farroan eta sozialistak siberuan. Eta segitzeko, behar ezagun, ego Euskal Herrian duten Europako hauteskunde horiek zurekin Pepe Ego Euskal Herrian, e, kasu eginez, eskera bertzaleko EH Bilduk lortu ditu boska gehien, eh, eunindako e, araban eta gipuzkoan lehen indar dira eskera bertzalekoak, bizkaian Eusko alderri jeltzalea da lehen, eta naforan berriz alderdi popularreko eskuina. Alderri sozialista beraz iruaren indarra da ego euskal herriko datu orokorrerik kasu iginez, eta eskuineko alderri populara laugarren. Azpimarratzeko datuak dira eskerra bertzelaren datuak, azken amar urtetan ez baita Europan izan, legezkanpo izan baita eta orotara Espainia osoan irueun dagoita bos mila borat, boska eskuratu ditu. Eusko alderri jeltzala penebek, bizkaian du emaitza zaku ederna biltzen, ziuko Kataloniarekin batera aurkezten zen bere koalizio horrek, iru eurodiputatu ardietzi ditu, eta zortzireun mila boskati gora Espainia osoan. Nafarroari zo eginez, alderdi sozialistak sekulako zafraldia biltzen du, eta duela bost urteko emaitzen erdia eskuratzen du, iruaren tokian gelditzen da. Eskuina eta esker abertzelaren gibeletik. Um, horretorazten dauzigu, edo errepikatzen eh, zorzek uh, eter ditako berrien onotik, behatzeko eta bos gutxiak irian, gai eh, berezibat edo saio berezibat, proposatuko dau ziegula Europako hautezkunde horietaz gure gomitak izanen dira bestek beste Iñaki Irazabal Beitia deputatu izana, Sober Baso Europe Ekologi Leverekin aurkesten ezena, eta Mikel Iribarren Konfederazion Peizanekoa Iru Katsetari Euskal Irrati, Kanal eta berriakoak hor izan izanen direlarik, hori zorziak eteketako berri ondotik. Gainateko aktualitatean uh, eh, Krono Plus, hor dugu, CGT, greba, CGT sindikatak jonden hastean abisatu zuen greba mugimendu bat abietzen zula egun, arrazoinetan lan balintza obia galdatzen, bereziki seguritate mailan, seguritatea azkartua izan dadin, zuzendaritzatik reiten dute, abisatzen dute, ez dukeela greba mugimendu horrek, traba handirik karri behar kronoplusen euh, zerbitzutan, gara baita behaz BAB kaldeko autobusetan zerbitzu gehiena sigurtatua izanen dela egun zeurik orokorki, jakin behar da mobilizapen egun nagusia elduden uh, astezkeneko deitzen dutela langilek eta horribiletik segituko duguna ere mugerrekoa labesindikatak sindikatak uh, deiturik, mugerren dagon postako zentruan uh, protestal emanaldi bat egin gogo dute goizuntan, galdatzeko Nikola Borregaien lankidea berriz hartua izan dadin eh, postan. Eta mm, biltzar nagusi baten berri ere, egun eh, eman ditaizke izenak, biltzar nagusia biar da, ble, edo, biarko lugaren elkartearen biltzak nagusia, lekorneko garroan eginen da bihar, publiko zabalari ere idekiak izanen dira ekitaldi batzu, ordean amarrontan uizko biltzar nagusia, kare Euskalduntarat blek duen elkartea proiektuaren aurkezpena, ez bada eta boskatzia, hiru ardatz ditu sede horrek, laborariek lagundu laborantza biologiko eta autonomiaren bidean, berrikuntza ekarri, probatu, kapitalizatu, e, hezi edatu, proposatu, ala diote. Tamarrak erditan Jacques Klapp, Kaplaren mintzaldia gaia biotransizioaren kausitzeko gakoak euskal egian eta burunatzeko janari eta edari biologikoak elgerrikin partekatzeko. Horik denak garroan behaz ble edo biharkulugaren elkartearen eskutik, e, ise eta sungiagoren zat, arat dei ditaike egun berian, 0 bost berroita emeitzi, irurgoita bost, irurgoita sei, largoita eme retzirat.